Metzidanik errandut politika eta enpresado multinazionalen mundia sobea lotuik ziela. Sobea eta berxua badie. Ben soa egin UMP alderdikoek. Ben huian antarsuna jakutsi deikie berrize. Azken delibio batekin, marketing oinharrizko teknika bat baliatzez. Izen kambiamena. Izen kambiamena gaizak ez dielaik nahi bezala ungoatzen. Espadawan ueginik, UNPL derdiak behizena kambiatuko du le republiken izenaikin. Enpresa crédit lyonnais bancaur orde famatu hunek, LCL bilhakatu zen, Compagnie Générale des Eaux Vivendis, eta Mila, beste adibide. Ben izena kambiatzen bai, bena ben politikan kambiatzia sustut ez. Kontraiua izan behar berluki laik. Bena Sertako. isen Beria, et itxura Beria. zue izena ilotu izien afeak oro, edo gaiza eskorrak oro, hegaltatzen dia. Nahi ala ez, ahazten dutugu oro, sustutnik, eta teknika hunek aizatzen deikulana. lana. an hunen behar gorian zien, azken Kadafi betankur eta beste milaka afea hoiekin. Bestalde, republikano izen hunek beste potret bat emaiten dege udui gizon eta emazte handieli bat abantxe prest sartzeko iraultzan eta egiazko justizian nausiazteko. Eta enpresetan bezala, bonus edo parasut dore batekin junen dia, ez dien habo suportatzen ahal, UMPS formula hoi, dejagertuko beita, etxaien ahotik. Zertako ez ordian debekatu izenen kambiatzia? Ez da izasegi halagija afe hoen dejagertaztia. Eta guke bergaizagiten bagunu. Egiazko bordela lizateke ikustez nolako hitxak egiten ditudan, ene nausiai proposatuko diot nike izen kambiamen bat. Edo laguna izentako ez. Ah, benaguetako debekatuik da. Behar da motif bat, eta zuek azie judiziari zeneko kopia bat ekarri. Hoi uano, bada razu bat, segure.